Brr. que ¿qué? De corte no saben usted, no te de llevar por las redes, pero igual quiero que te enredes. Dime que procede la correa a las nueve. Amor y lealtad, pero no para la TV. que tú triunfas y tú te atreves. Estamos todos vivos del que quiere. Puede, me quieren y me odian, pero la rama nadie me mueve. Estos giles quieren bajarme el level. Y no pueden. Ah. Me compré mi primer dolce, mi primer coche, un Porsche, activo de día y de noche, grabando voces como dioses. No me jugué si mi pasado no conoce. El me destrozaron, pero ahora otras quieren que el culo se lo destroce. Hasta con depresión la vida oce, me la estoy buscando de los doce. No me gusta dormir solo porque la última vez casi pierdo la vida. A veces el y me enrolo pa' quemar sentas activas para relajarla pensativa. Una mujer al lado y la otra arriba, una diva, buena vida, aunque a veces me da no pillé salida. Tuve este pensamiento suicida. Recuerdo cuando vendía letras por plato de comida o vender un FT e por una pombiadida. Y cada mierda que me pase que en un celo se esquiva. Ya que estamos firmes, yo me pongo vivo solo, nadie tiene que corregirme. Desde más que no voy a aburrirme, aunque se me viraron varios sin poder despedirme Estaba en la nada, tuve que rapear mi vida para divertirme. Si va a caminar conmigo, mejor que la pera te la firme. Voy a hacer el corte antes y después de morirme. Corte, no saben no te, no te dejes llevar por las redes, pero igual quiero que te enredes, dime que procede la correa a las nueve, a morirle hasta, pero no para la TV, a que tú triunfas si tú te atreves, estamos todos vivos del que quiere, puede me quieren y me odian, pero la rama nadie me mueve, estos giles quieren bajarme el level, y no pueden. Haciendo dinero con el donel. que está en el corte, nosotros somos el corte.